Mangrovoi migras norden. La varmigio de la climato ne nur rimarcigas ce la polussoi, sed ancau en la tropicoi. Exemple ce la mangrovoi. La sal toleremai arboi disvastigas cae migras alla lauvice pli alta climata zono. Ien la loco de la ocasaggio, la marcioi de Everglades, la plei granda nazia parco en la oriento de Usono. Mangrovoi staras cun siai piedoi, au pli bone cun siai radicoi, en la grundo. Sed ja sub aquo, ridetas biologo tie, char contraue al plei multai plantoi, mangrovoi eltenas sal aquon. La salo de la Atlantico ne damagas ilin cae ancau la multa salo en la grundo, ne damagias la arboin. Iliai radicoi prenas la oxigenon el la atmosfero. Tial ili ciam iom el crescas, gis super la nivelo de la maro, nome alla aero, cio donas al mangrovoi ilian tipan aspecton. Arboi sur stilzoi. Exter la Everglades, naziai parcoi, la mangrovoi disvastigas norden, laula Atlantica marbordo. Ili shatas alta in temperaturoin, cae ancau pli norde nun estas pli varbe, diras la biologo. Migrantai arboi, cae ciui gioias, tie la mangrovoi ja farigas pli norde planta spezio, ciu tie principe ne estas heimezza, sed la plivastigo de ilia territorio shainas al porti por ciui nur avantagioin. Mangrovoi estas utilai, tut simple char ili estas tiom productivai, accentas la biologo. Ciel ciui plantoi, ili funccias per fotosinteso. Ili filtras carbon dioxidon e la atmosfero, cae convertas gin al biomasso la arboi conservas gin, cae tian ili faras tiom efike, kiel neniu planta spezio. Cae tio ja estas granda complezo por ni homoi, char carbon dioxido estas uno el la varm domai gasoi, ciui varmigas la terran atmosferon. La pli altigianta nivelo de la maro estas same sequo de la climata shangio. Ancao tiu rilate, mangrovoi montras sian utilezzon. Satellitae fotoi pruvas che inter la iaroe 2003 cae 2010 la regiono de Florido, quio estas sur crescita de mangrovoi, estas crescinta je septec procentoi, cae ne vidigas fino de tiu tendenzo. Ju pli varme estas norde, de la Everglades marchoi, des pli la arbaroi pli Ciar Char ili reagas tiel senteme e temperatura e changigioi, ili estas indicilo por tio che pli Ili nun tempe migras alla subtropica climata zono, gis Georgio, nord de Florido. La mangrovoi dum mal multai ardecoi, tiel plivastigis sian vivo spazon iegis hoc paralelae gradoi.